dadi wong Jawa ya angel. Angele nggih ndi? Nek Jawa nuwun sewu, yeah. basa Jawa ku lho lagek didelok kosakatane. Iki nek karo basa Indonesia iki akeh basa Jawa. Wah, ya ora iso makum basa Indonesia iki enek majemuk. Alah alah akeh basa Jawa. Gemuk. Mm, mm, Ora iso. Hmm. kok, Pak. Ora iso tetep akeh basa Jawa. Yudha kuwi guru basa Jawa kok, Yudha. Aku lho Gusu Bara Jawa. <laughs> apa? Apa, Pak? apa, Pak? Gusu Bara Jawa. Eh, guru Jawa, Jawa. Lah anu kami sosial narek Gusu Jawa. Guru basa Jawa kok. Iso ora? Lah kok ya iso to nek basa Jawa karo basa Indonesia akeh basa Jawa. Apa iya, Pak? Lah nek basa Indonesia umpama. Iya, iya, iya. Percil sedang apa bapak sedang makan. Ah. Ibu sedang makan, Pak. Adik sedang makan. Percil sedang makan. Saumah makan kabeh. Tapi nek Jawa ora. Beda, Pak. Beda. Bapak nembe dahar. Ibu nembe maem. Lho beda ya maem. Padha jane ya. Iya, Pak. Adik nembe mangan, percil nembe badok Oh. Disesuaikan oh. karo wonge ngono lho. Iya, iya, iya. iya. Oke, Oh, Ngono ya, Pak ya. Kuwi lagek makan, iya, urung yeah, yeah, turu, yeah. belum tidur. Iya, Bapak sedang Bapak sedang tidur. Ibu sedang tidur. Adik sedang tidur. Percil sedang tidur. Saumah tidur kabeh. Jawa akeh Jawa. Bapak nembe sari. Rek ibu nembe bubuk lho beda ya adik nembe tilem. <laughs> Percil nembe micak. Oh, ah, sesuai ngono lho Dik. Papan iki nggowo empan ngono lho Dik. Dadi enek nggon-ngonane dewi-dewi. Pas kancane badok iki terus kancane micek sae ta sae. Nggih nggih nggih nggih. Ancene Jawa niku benten Bos. Menurut saya nuwun sewu. Sok menurut saya. Dikai kat <laughs> eh apa dikai huruf murine tambahan huruf no kacek sa huruf kacek sa huruf wis beda arti kok iso lho apa garu ya bapak garu itu bacak yang ada di sawah terus tambahi ka garuk garuk ya kukur-kukur to goblok kaya iki ya iya ora pengalaman blas nek garuk e kukur-kukur gatel nek garu bacak beda apa ora beda to cara Jawa lha iya umpamane jeru ya bapak jeru itu dalam lah lah umpamane tambahi ka jeruk ya jeruk itu buah lho beda apa ora ya jauh dong turu lah dalah seneng aku harga diriku jatuh tenan kingku gak seneng aku iki aku mesti ya krek cangkem dewa gak aku ngono aku mbok cak wegah aku nek ngomong ngomong sebagai dagelan pondok ngomong tak biacok cengelmu ya aku mewakili dagelan saleh oh ganti to jatuh harga diriku maksudnya iki jeru Iya jeruk itu dalam. Jeruk. Jeruk itu buah kecut. Lah iya betul toh. Betul. Garu. Garu itu bajak. Terus garu. Kukur kukur. Turu. Lah iki lho iki lho iki lho. Mesti aku nek pas nggon aku gak seneng aku. Harga diriku lho aku jatuh tenan iki aku. Beh, gak seneng aku. tangan yo ngene tapi rasa diowo-owo kancane ya biacok cekel akeh para alim ulama aku sebagai wong sing paling suci sak pacet <laughs> oh. pacet aku ra seneng tenan aku ngono kakak aku mah mah jer mah mah mah he. tak tapuk tak tapuk tenan engko sese tak tapuk iku ngantek muni turu tak tapuk engko oh tak idoni lho engko malan sese kok diomongi tenan kok eh. apa maksudnya turu karo turon lho pak turu ki apa turu turu tenan lha turon? si adik gak podo jeruk lho lha sing ngomong jeruk sapa jangkrik eh, tiwas tak arani podo jeruk buatinku nek podo jeruk ya njermumuh lho lho lho gak seneng aku gak seneng aku gak seneng aku gak seneng aku, gak seneng aku. Arawamu, aku sebagai dagelan pondok. <laughs> mangsamu Rumangsamu. Wong kowe Mwenderek paling tidak nderekne panjenengane Buli Mbok ki awake dhewe kudu sarwati-ati wong panjenengane ki apa ki seniman ora mung seniman tapi pendidikannya itu lho Dik pendidikannya Omong apa to kowe iki jane rumangsaku kok Lho lho tenan iki pendidikan seni tenan Lho ya pinter to lho awakmu bedhek-bedhekan karo Pak Didik apa meh karo aku wong marot tuaku bedhek-bedhekan karo aku ngantek minggat Ngancane minggat marot tuamu keh utange kok Hei, isin kalah. Suruh mangsa jenengan ngono. Piye? Nembang-nembang ngoten saged, Bos. Nyanyi. Ora iso aku. Mosok sithik-sithik ngoten nggih mboten saged. Cobi lho niki. Opamane. Oh, Pak, iki berarti iso nyanyi, Pak. toh. Seragame campur sari kaya yatim piatu ya, Dik ya. Iya, iya. Tinggalane dalange ya, Pak. <laughs> Modele. Anu, oh, iki apa? Lagu ki nuwun sewu lho, Pak. Lah lagu takon aku nek Mas dik. gak isin menjawab ben aku sing ngadepi men kula tatakane Pak Didik men enten kula mawon sampean sareh-sareh men <laughs> pokoke sareh opo-opo sareh kowe mas aku lah sapa lagu lagu roh berarti ya ngerti to lagu semua lagu tembang aku roh tembang tembung sing mau perlambang eh eh eh, eh. lagu ki lakune wong kudu digugu lagu iya iya iya iya berarti pinter Pak sampean Pak lah lah yo gak lho ngomong ya, pinter lho tak idek cengelmu lho kengko orang pinter pinter nah kok rumangsaku iso lagu yo ngerti ta golokno lagu nang sak lagu sing gak nggae huruf r jajal golokno akeh jajal jajal golokno Bengawan Solo. Nah, kok gawe. Iya, iya, terus ngarepe. Lari. Lari kuwi gawe R kuwi. Kuwi gawe R. Berarti kowe cengok. <laughs> Ora iso berarti. Tanpa gawe R ya. Iya, golokno ta golokno. Sik. Apa wes nah iki ya ning Tawang. Iya. Ya ning Tawang ono lintang sahayu. ah. Aku ngenteni tekamu. Oh iya ra nganggo R. Terus terus terus lagu. Mar. Lah mar ku ya nggae R. Berarti lagumu sik cengoh, berarti sik goblok. Dangdut enek. Ya jajal. Lagune Rita Sugiarto. Ya ya. Mesti ra nggae er Ya jajal. Ra ra ah, ngarep malah. Malah malah ngarep er tok Semua en Kediri kutane. Sing dadi nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluane. Nek menungso. Entute, Pak. Allah Allah. Omongane. <laughs> Iya. Iki lha entute ya, apa wis elek-eleke barang. Ya iya ya mambu bongko wong. Entut nyapa? Ya, mambu. Ya dinget. Heeh. Eh. Piye karepmu ki? Mambu ya diinget Pak Dik. Ya lak jangan diinget kena Pak Doh. Lah napa? entut bawa isuk metu. Nah. Mbok kadai plastik. Terus mbok nget mbok pangan mutah goblok. <laughs> goblok resepnya pokoknya anggar mambu diinget. Apa-apa lah batangnya mambu ya pokoknya. kalian Sumanto berarti. Iki dalam rumah rungokno. Bontong tanpa air loh ya. Iya iya Pak ya Pak. Ya. Awas nih ngantek muni. Bahasa Indonesia sih Bahasa Indonesia sih Oke. Satu ditambah satu sama dengan dua. Enak bro Gak. Eh. Dua ditambah eh. dua sama dengan empat. bisa naik eh. Empat ditambah empat sama dengan delapan. gak enak lah ya delapan tambah delapan sama dengan enam resik tanpa r salahku ya sakit ya salahku ini resiki oh, tapi nek Jawa mesti gawe R ora masalahe kan siji tambah siji sami mawon loro mesti enak R mesti ora loro ora mesti enak loro basa Jawa kok masalah loro loro tambah loro enak R mesti pas Jawa setunggal tambah setunggal hmm. sami mawon kalih enggak loro lho lagi kalih iki pira iya ya kalih <laughs> Kale tambah kale sami mawon sekawan sekawan tambah sekawan sami mawon kale wolu wolu tambah wolu sami mawon enam belas gak gak loro lah nggak mau pikir kamu aku gak loro eh aku nek lagu tenang lo rotok biar mas itu